بسم الله الرحمن الرحيم Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. ألهاكم التكاثر Kumekushughulisheni kutafuta wingi حتى زرتم المقابر mpaka mje makaburini, كلا سوف تعلمون sivyo hivyo mtakuja jua. thumma kalla sawfa ta'lamun Tena sivyo hivyo mtakujajua kalla law ta'lamun ilma al-yaqin Sivyo hivyo lao mngelijua kwa ujuzi wa yaqini. La latarawunna al-jahim Basi bila shaka mtaiona jahannam ثم لترونها عين اليقين Tena bila shaka mtaiona kwa jicho la yakini. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم Tena bila shaka mtaulizwa siku hiyo juu ya neema. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Suratu Takathur imeteremka Makka. Sura hii inawaibisha wale ambao kushindania wingi kumwashughulisha na kutimiza yaliyo ya wajibu. Na inawaonya kwamba hakika watakuja juu wa mwisho wa taksiri yao hiyo. Na inawahofisha watu kuwa watakuja uona moto na watakuja ulizwa neema walizokuwa nazo. Yamekushughulisheni mkaacha kutimiza yaliyowajibu na ya utifu kule kujitapa kwenu kwa wana na wafuasi na kujifakhiri kwa mali na hisabu na nasaba mpaka ya kusibuni mauti. Hakika mtakuja jua matokeo ya upumbavu wenu na mapuza yenu. Na hakika bila shaka mtakuja jua natija ya hayo. Ama kwa hakika lao ungelijua kwa yakini uovu wa mwisho wenu bila shaka mngeliogopa huko kushindania kuridika mali na mngelijitengenezea akhera yenu na kuwapieni na kutilieni mkazo enyi watu kwamba hakika nyinyi mtakuja ushuhudia moto na waka kisha ninapa na natilia mkazo kwamba mtauona wazi na kwa yakini tena naapa na natilia mkazo kwamba hakika nyinyi mtahisabiwa kwa neema mlizodeka nazo na mkazistarehea.